Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Jimaters Agus S. Banjarjo Bojonegoro dengan judul Omah Sing Regane Murah. kedadeyane kita alami ing taun 1995 ana kutha Sidoarjo ulan sanga ning aku lali tanggale wektu iku paklikku tuku omah cilik ning yo lumayan resik tapi bulikku ora gelem ngenggoni omah iku mergo jari kurang apik ewa semono paklikku pasrah karo aku supaya aku gelem ngrumat omah iku sawetara wektu kekarepane paklikku mau gak tak tolak aku gelem tinimbang aku kos malam minggu aku ngajak kanca-kancaku turu ning omahe Pak Leku. Prasasa tangger bengi aku turu dalu mergo ana sing takjak omong-omong lan guyonan. Wis limang dino aku turu ning omahiku ora ana sing aneh lan ganjil. Ananging bancik oleh seminggu mulai ana keanehan. kerajinan jam sulas limolas ono suworo timbo dicemplungake ono jero sumur jero omah iku pancen sumur kuno. Wong kuno yen ngarani sumur Juben. Dadine yen ana barang apa sing kecemplung mesti ana suarane. Sabare timbo dicemplungke, sumur banjur ana suarane banyu kemericik kaya wong ijik. aku banjur mikir sopo yo dalu-dalu kok ijik tapi mlebune lewat endi padahal kabeh lawang wis tak kunci krasa aneh aku banjur tumuju ing sumur ing kono timbo isih talinan tampar plesteran garing rinting opo meneh jedingi garing jengking pancen wis suwe ora ana sing sobo jeding ya mung aku dhewe iku wae kala-kala yen aku kudu kebelet edan eh, tenan. Ya mung iku pangucapku. Banjur aku mlebu ana kamar turun. Dasar nyamuke akeh. Padahal aku ya wis nganggo lotion anti nyamuk lan ngobong obat nyamuk. Ning tetep isih dicokot wae. Ganep jam setengah loro pas ana swara wong wedok ngguyu cekikian lan bocah bayi nangis. <laughs> langsung tangi geragapan tak goleki swara mau kupingku tak tengklengaki swara mau asale saka dapur lah padahal dapur mau cedak banget karo sumur jubeniku aku ora duwe rasa wedi lampu tak kakno kabeh ning swara mau ilang aku ya ora mambu gondo apa-apa sinambi nyumet rokok aku mikir Apa iki sing nunggu omah kene? Kabeh ratak gagas, rokok ing tangan kuntek, aku banjur mapan turu. Sabare dalu kuwi yen wayah dalu aku sering krungu timba dijeburake ing sumur lan wong wedok ngguyu utawa nangis. Ning aku ora gagas ya ora wedi. Liya dina, aku turu karo kancaku sing jenenge Tejo. Dina iku jemah malam setu. Tejo kuwi mangane akeh. Ning jerih banget jam sulas luwih 15 menit bengi. Tejo pamit, "Ape tuku sego goreng?" "Aku lesu, tak tuku sego dhisik yo Banjur aku jawab, Yo tapi aja lali, lawange kunci kon njaba ya." Aku ngantuk banget, dadine ya wis saras-sarasen apa-apa. Enak-enak turu sikilku rumangsa ana sing gulet perasaanku Tejo mau wis teko. Nyusul aku turu. Suwe-suwe kok aneh. rasane keri kaya ana ulu sing kasar nemplek ing kentolku aku tangi karo ucek meripat lah dalah Bane sing nyusul aku mau dudu Tejo kancaku. Ananging bocah lanang kira-kira kelas 4 SD ning ngawahi ireng banget tur ora nganggo klambi. Aku kaget ra karo-karuan. Terus aku takon, Sopo kowe?" Bocah mawuran jawab malah nyawang aku. Meripate kuning, pinggire abang. Sak banjuri nyawang aku terus diluk kaya wedi karo aku. Sak ati aku angen-angen. Lah iya, kon sing Tejo. Iki kok ana bocah lanang terus iki sapa? aku sadar yen ono ngarepku iku bangsa memedi terus bocah mau tak sentak wis ndawere aku peturu nanging bocah mau ora mire malah ngerangkul sikilku kiwa mongso jijik bocah mau tak jejek karo sikilku tengen bola bali nanging pancet ora gelem malah saya nemen yen ngrangkul sikilku rumangsa jengkelan keweden aku banjur omong lek gak gelem mire tak pateni engko Sabare, aku ngomong ngono bocah mau ilang, embuh menyang endi? rapati suwe Tejo teko karo mesam-mesem. Kok durung turu? Iku pitakone Tejo. Aku banjur crito kedadian sing lagi wae tak alami. Tanpa omong apa-apa Tejo mlayu karo nggawa kunci lawang ngarep terus mlayu mulih. Dadine wengi kuwi aku ya kepeksa turu ijen. Rasa penasaran timbul sajroning atiku. Malam minggune aku takon karo tangga teparu. Sajane kenapa omah iki kok didol murah to, Dite? Krungu pitakonku Deti mau malah mesem karo nyawang aku banjur dhewe takon apa kowe gak tau digujo utawa perlu apa yen wayah dalu to? Aku jawab, gak tahu Dede. Tujuanku mancing omongan terus Dede mau ngomong. Omah kuwi biyen tau dinggo kendhat karo wong wedok, gantung sak blandar. Aku mantuk-mantuk, jroning atiku omong dhewe. Mulane kok ana dadian sing aneh-aneh. Tak kira wis cukup, aku banjur pamit kelawan Diti, Wiwit malam minggu kuwi aku wis gak tau turu ning omahe Pak Liku meneh. tak pilih ing omah mbahku yo iki critaku omah sing regane murah saka Jimatres Agus S Banjarjo Bojonegoro bersama tim Jimat